Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 19, 1928 Naitatag ang Noy Diocese ng Lingayen kung saan kabilang ang buong lalawigan ng Pangasinan. Taong 1954, nabuwag ang diocese dahil sa World War II, kaya't nailipat ang titular see sa Dagupan dahil dito tinawag ang diocese ng Diocese ng Lingayan, Dagupan. 1954, napunta ang kanlurang bahagi ng Pangasinan sa Diocese ng Alaminos, habang ang silangang bahagi ng lalawigan ay sinagop ng Diocese ng Ordaneta. Ganap naman naging uh, archdiocese ito noong 1963 Apat na arsobispo ang namuno sa archdiocese kabilang na si Archbishop Oscar Cruz na nagsilbing pinuno noong pang 1991 magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.